Aldatu! Bigarren larun segidan, baionan, palestinaren aldeko manifestaldi bat antolatzen zela. Uriaren ogoita sortzikoak, prefetak debekatua, jende gutiago bildu zuen, baina menturaz oiu azkarragoak entzun ziren, Jonden larun aipatutako ez gain, Israelen kontrako labur batzu ere, botaiak izan dira. Paskalindok irakurri zuen bukaerako testua eta beretako ulergarria da. Bistan dena, hain txiur manifantzirenako izango zirela batzu eh, Israelen kontra ere, hori eh, neogi etzaiu katzenal, bertze batzuk eh, manifista untan ez zirenak eta Israelen alde joko zutenak eta palestinaren kontra, bez hori maluruski gerla bat barin bada gaur egun Gazan eta Palestina osoan, justu olako portaretatik heldu da. Nik uste dut eta hainiz gira hortan, bake baten egiteko gisan, behar da pixka bat urrundu, behar da eh, enfokatze hori pixka bat eh, desegin eta ohartu eh, konponbide bakarra dela nunbait momentu batean egintzen akordio bati lotzea eta hau da partekatzea. Azken momentuko deialdia izateko arrakastatsua izan dela azaldu dute antolatzaileek eta ez dute baztertzen Palestinan egoerak berdin segitzen badu mobilizazio gehiago antolatzea etorkizunean hainize butron mobilizazioaren deitzaletariko bat. Ikusi zepea, ez da gaizki, e, hemen izatea, egia da ikusi zegoera eh, gehiago bertzen, eta herriaren mobilizazio handiagoa bertzen, baina bon, lehen urratz bat da. Momentuko ez da deus e, eh, mai gainean, baina mm, Palestina oraindik bombardatua da, e, oraindik zibilak e, <laughs> hiltzen ari dira, e, segitzen du, orduan bon, egoera hortan dagoen no, ba, bai, normalean barko luke beste mobilizazio bat e, bultzatu. Agerik ondoko egunetan, Ipago Euskal Herriko gizarte zibilak berriz ere mobilizatzeko deia luzatzen duen.